Iman al-hukmi we iman hakyky bar. Düşündiňmi? Hakyky iman we we näme hukmi iman bar. Ýagny iman hasaplanýar. Hasaplanylýan iman we we hakyky iman bar. O näilik? Olam ýaňky muslim diýişimiz gerek. Bir adam näme imany düşündirýär. Dogry däl. Bir adama diýýär, mu'min boljak bolsaň, musulman boljak bolsaň, Allaha ynanmaly, oň hak ilähidigine, We Muhammet sallallahu aleýhi we sellem ynanmaly, onuň iň soňky pygamberdigine, rasuldygyna we dille diýmeli we amal etmeli. Bir adam şuny diýdi, şul esasda La ilahe illallah Muhammedar Rasulullah diýemizde, imanynyň hataryna goşýarysmy, goşamyzok? Goşýarys. Düşündiňmi? Hökümi iman diýýäs, muslim diýýäs, imanly diýýäs. Belki gorkusyna diýendir. Kalbyndan diýen däldir, Ýo, işimiz ýok. Biz zahyryna seretýäris. Şunuň Allatagala bize ýürekleri barlamaklygy buýurdymy? Ýok. Daşyndan iman görkezene biz näme diýýäris? Iman diýýäris, muslim diýýäris. Daşky dünýäsinde küfür görkezene biz näme diýýäris? Käfir diýýäris, müşrik diýýäris. Şoň üçin birbada bir adam dille diýen zadyna ýürekden ynandy we amal etmeklige entek mümkinçilik ýok. Mümkinçilik tapmady. Amal wagty gelmedi. Näme? Musulmanlaň hataryna goşýas. Imanlaň hataryna goşýas. Düşündiňmi? Kalby bilen, näme, işimiz ýok. Düşündiňmi? Soň amal etmeklige näme, mümkinçilik geldi. Pursat tapyldy. Ömri uzady bu söz diýenden soň ömri uzady. Näme? Soň gördük, bäş wagt namazly. Jemagat sypdyranak. Kuran okaýa, ylym alýa, dine çagyrýa näme diýýäs? Inşa, hakyky mu'min diýýäs. Düşündiňmi? Hakyky mu'min diýýäs. Bir zada imanyň hataryna girmeklik üçin näme iki zat ýeterlik eken. Düşündiňmi? Soň hakyky imanly diýmeklik üçin mümkinçilik bolsa amal hem etmeli eken. Düşündikdämi? Iman hakyky iman hukumi diýýäs. Şonuň üçin imannama hökümiň içinde belki mynasyp bolmagam ahmal. Düşündiňizmi? Şonuň üçin biz oň kalby bilen näme işimiz ýok. Bize iman görkezdimi, iman diýýäs. Emma näme daşyndanam arty berdimi, amal mümkinçilik geldi, amal etme, amalam ertdi, bet we hakykatdanam mu'min, muňa deýýän, buňa näme iman hakyky diýilýär.